Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում հաղորդում նվիրված երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրվան։ Երեխաների պաշտպանության միջազգային տոնը առաջին անգամ նշվել է 1950 թվականի հունիսի 1-ին, հաստատվել է 1949 թվականին Փարիզում կանանց միջազգային դեմոկրատական ֆեդերացիայի կողմից։ Հայաստանի Հանրապետությունը 1996 թվականին ընդունել է երեխայի իրավունքների մասին օրենքը, երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը ամեն տարի նշվում է եւ Հայաստանում եւ Արցախում։ Այս անգամ հունիսի 1-ին ամառվա առաջին օրը, որքան ամպերը փորձում էին փակել արևի ճամ անգամ միևնույն է արևը Արցախ եկավ եւ ճպտաց մեր փոքրիկներին։ Օրլեցուներ տարաբնույթ միջոցառումներով գունեղ հանդեսներ կայացան կրթական մշակութային հաստատություններում։ Գախնիկ չէ, որ երեխաների առողջության եւ բարեկեցության մասին հոգ տանելը անչափ կարեւոր նախապայման է եւ նրան զարգացման համար։ Հենց այս արդիվ էլ հունիսի 1-ին այցելեցի Արևիկ մանկական բուժմիավորում Փակ Բաշնետիրական ընկերության պոլիկլինիկական բաժանմունք։ Զրուցակցուհիս բաժանմունքի տնօրեն Էլա Հակոբյանն է։ Իմ այն հարցին, թե ինչպես առանձնացավ օրը պոլիկլինիկայի բաժանմունքում եւ վաստակաշատ մանկական բուժի կյանքում նա պատասխանեց. Я бы не сказала, что у меня вообще отличается мой рабочий день в зависимости от дня. То это 1 июня или же просто обычный рабочий день. Потому что одно то, что я выбрала свою специальность работы с детьми, и мне всегда это праздники всегда приятно. Այո, օրը տոնական է, արև, ամար, ջերմություն, խաղաղ երկինք։ Եթե փորձեմ անկեղծանալ, ապա պիտի ասեմ, որ այն մարդու համար, ով ողջ կյանքի ընթացքում աշխատելու աշխատում է փոքրիկների հետ, ապա բոլոր օրերն էլ ունեն յուրահատուկ նշանակություն։ Սակայն այսպես թե այնպես այդ օրը առանձնանում է։ Շարունակելով խոսքը Տիկին Հակոբյանը նշեց, որ միջև 18 տարեկան երեխաները ստուգվում են պոլիկլինիկայում եւ ողջունելի է, որ շատ բան է փոխվել իրենց մոտ։ Փոխվել է դեպի դրականը։ Ինչ հետաքրքրեց նաեւ այն, թե ինչ մասնագետներ են այսօր աշխատում եւ ինչ բոժօգնություն են ստանում արցախցի փոքրիկները։ Государство наше сделало все для этих детей в плане того, что ребенок с рождения до 18 лет получает бесплатную медицинскую помощь, независимо от того, он живет в городе Степанакерте или он живет в районах нашей республики. Պիտի ասեմ, որ համարյա թե մասնագետի պակաս չկա մեզ մոտ։ Ունենք լավագույն մասնագետներ, ովքեր շատ լավ են հասկանում փոքրիկների հոգեբանությունը։ Նորությունն այն է, որ ունենք մանկական գինեկոլոգ, որովհետև սա մեզ հուզող ամենակարևոր հարցերից էր։ Այո, պատանիները հայրենիքի պահապաններն են, իսկ չէ որ իքական սերի փոքրիկները մեր ապագա մայրերն են։ Ինչ կարող եմ մաղթել Արցախի մանուկներին, ասաց Էլա Հակոբյանը ու ինքն էլ իր հարցին պատասխանեց։ Ցանկանում են, որ մեր մանուկները լինեն երջանիկ, ուրախ ժպտան, իսկ Արցախի երկինքը միշտ լինի խաղաղ։ Мы стараемся детей защитить от многих инфекций, вплоть до ухода в армию. Տեղամասային մանկաբույժ Մարգարիտա Խասրատյանի մաղթանքները փոքրիկներին ջերմ ու սրտաբուխ են։ Շնորհավորում եմ մեր Արցախի հայ բոլոր մանուկներին, ցանկանում եմ նրանց առաջին հերթին քաջ առողջություն, խաղաղ երկինք, երջանիկ մանկություն որպես դուք մասնագետ, ինչպես սերունդ է այսօր մեծանում Արցախում։ Առողջ նորմալ բալիկներ։ Ցանկանում ենք, որ միշտ կարողանաք գտնել եւ այն բարի ժպիտը եւ այն բառը, որով կարող եք եւ ստուգել եւ որպես մասնագետ եւ որպես մարդ Արցախի բալիկների։ Պարզվեց, որ Դիանա Ստեփանյանն ունի 4 երեխա, իսկ 4-ամյա Արմինեի ծննդյան օրը հունիսի 1-ին է։ Տիկին Դիանա, այսօր հունիսի 1-ն է, ինչու եք այդքան ուրախ որտեղ իմ երեխանի ծննդյան տարեդարձն է։ Ինչ է անունը։ Մանե։ Մանեն քանի տարեկան է։ Դառնում է 4 տարեկան։ Շնորհավորենք Մանեին եւ բոլոր փոքրիկներին։ Խնդրեմ, ցանկանում եմ նրանք առողջ լինեն, ապրեն խաղաղ երկնքի տակ եւ անհոգ լինեն միշտ։ Ինչ նվեր է կառնելու այս գեղեցիկ հայուհու համար։ Իր պապիկը Արավոտյան նվիրել է այս զարդը։ Աչը։ հա։ Շատ լավ է, որ պահապան լինի։ Իսկ փոքրիկներին սպասարկող բուժասնակազմի մասին ինչ կարող եք ասել, ո՞վ Այո, նրանք բոլորը շատ հոգատար են մանոկների նկատմամբ եւ ցանկանում եմ նրանք առողջ լինեն, որպեսզի մեր մանոկներին էլ կարողանան լավ բուժել։ Իսկ քանի երեխա ունեք։ 4 ասված պահապան։ հա։ Մանկությունը անհոգ ու երջանիկ ժամանակ է փոքրիկների համար։ Ու դա Աստված, որպեսզի Արցախի երեխաների կյանքում միշտ լինեն ուրախ հիշողություններ, ջերմ հույզեր կապված իրենց մանկության հետ։ Բարեկամներ եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Կաղամբի թերթիկները անցկացնում են կապտուկները։ Եթե ուժեղ հարվածի տեղում առաջացել է կապտուկ եւ ձեր ձերքի տակ ունեք փորձված ժողովրդական միջոցը, բաղանցե կոպեկը, ապա կարող եք օգտվել ոչ պակաս արդյունավետ այլ միջոցներից։ Կապտուկի վրա դրեք թարմ կաղամբի թերթիկներ, կապտուկի վրա դրեք վիրակապի միջոցով ամրացրեք հում կարտոֆիլի շերտ եւ պահեք 2-ից 3 ժամ։ Կապտուկի վրա դրեք եզան լեզվի տերև, լավ կլինի, եթե այն մանր կտրտեք։ Թարմ մաղադանոսը տրորել մեղրով կամ կարակով եւ կոմպրեսի տեսքով դնել կապտուկի վրա։ Լավ տրորել նեխուրի սերմը ավելացնել կես բաժակ քացախ, կես գթալ աղ։ Այս ամենը լավ խառնել, փափուկ կտորը կամ անձեռոցիկը թաթախել մասայի մեջ եւ դնել կապտուկի վրա։ Կտրվածքներն ու վերքերը արագ ամոքելու հավագուն միջոց է կրատուկը, որն աճում է ամենուրեք։ Կաթի մեջ եփած կրատուկի տերևը դրեք վերքի վրա։ Ժողովրդական բժշկության մեջ որպես ախտահանիչ եւ արյունամաքրիչ միջոց օգտագործվում են օշնդրի եւ հապավասի հյութերը։ Թարախային վերքերի դեպքում ժողովրդական բժշկությունը խորհուրդ է տալիս վերքի վրա դնել մորու տրորված տերև կամ քերած գազարի խյուս ցավ ականջներում Եթե մրսելու հետևանքով առաջացել է ցավ ականջներում, ապա կարող եք օգտվել բուժման ժողովրդական միջոցներից, միևնույն ժամանակ եւ դիմեք բժշկի։ Եթե մրսելուց թվում է, թե ականջներում կրակում են, ապա ականջի մեջ կաթացրեք 2-ից 3 կաթիլ տաքացրած ձետ։ Կարելի է նաեւ այդ ձևով թաթախված բամբակը դնել արտաքին լսողական անցքում։ Տակ գլխաշորով կապեք ականջը, ականջի մեջ կարելի է կաթեցնել կամֆորայի յուղ։ Տնային պայմաններում պետք է բացառել հովանցիկ քամիները, հակառակ դեպքում ականջի բորբոքումը ավելի կսրվի եւ ցավը կուժեղանա։ Նման դեպքերում լուսողական արտաքին անցքում պետք է դնել տակգլիցերինի կամ նանայի օշենդրի յուղով թաթախված բամբակ։ Դեղատներում վաճառվող ցավազրկող միջոցները ասպիրին, ացետամինոֆեն բարձապես